Ismail a.s. Govoreći o njegovom ocu Ibrahimu, već smo spomenuli ono najznačajnije za ovog Božijeg poslanika. Allah Želešanuhu ga imenom spominje u Kur'anu, واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا Ispomeni u knjizi Ismaila, on je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik. Sadiqul va'd, ispuniti dato obećanje. Još jedan ibadet kojeg su muslimani ostavili. Allah ga tako u svojoj knjizi opisuje zato što je čvrsto vodio računa o datom obećanju, preuzetim obavezama i dogovorenim terminima. Koliko li nama danas nedostaju ova svojstva istinskih vjernika? Bileži se kako je Ismailu, alaihi salam, neki čovjek obećao doći, pa je to zaboravio. Od jutra do večeri ga je čekao Ismail, alaihi salam, Čovjek se sjeti toga obećanja i ode na dogovoreno mjesto, tamo nađe Ismaila kako ga čeka i upita ga, zar si ti ovdje od jutros? Jesam odgovori. Od tada ga Allah nazva Sadiqul Wa'd, onaj što ispunjava data obećanja. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا i tražio je od čeljadi svoje da namaz obavljaju i da milostinju udjeluju i gospodar njegov je bio njime zadovoljan. Osobina Ismailova je bila i da je vodio računa o svojoj porodici, o njihovoj obavezi robovanja i obožavanja Allaha Đalešanuhu. Neprestano ih je podsjećao na namaz i zekjat. Od svojstava babe i mu'mina je da djecu opominje za namaz kada mu nastupi vrijeme. Ustani i klanjaj, namaz obavi. Postiče ih na sadaku, zekjat, dobročinstvo – i mi budimo istinski muslimani i u tome slijedimo primjer poslanika časni poistovjećujući svoja djela sa njihovim. Ismail a.s. je pokopan u Mekki, od ovog Božijeg poslanika vode porijeklo Arapi, Ishak a.s. Kao i brata mu Ismaila ovog poslanika smo spominjali kazujući o životu oca im Ibrahima a.s. Ishaka je Allah Želešanuhu imenom spomenuo u Kur'anu, Nema sumnje kako je od najveće počasti prema nekom čovjeku uopće da ga stvoritelj spomene u knjizi mudroj po dobru i dobročinstvu. O Ishaku alaihi salam u Kur'anu piše ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين I pokloni smo mu Ishaka i Jakuba kao unuka i sve ih učini smo dobrim. وَجَعَلْنَاهُمَ إِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعَلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ I učini smo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovjedi našoj i objavi smo im da čine dobra djela i da molitve obavljaju i da milostinju udjeljuju, a samo su se nama klanjali. Umro je Ishak u 175. godini života i pokopan je u gradu Halilu ili Hebronu, kako ga nemuslimani zovu, u zemlji blagoslovljenoj u Palestini. Od Ishaka, salam, vode porijeklo židovi.